اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير Amma ba'd, sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti i svake osobine potpune kojom je opisan. Njemu zahvalimo na svemu što se dešava nama, u nama i oko nas, jer to je odredba onoga koji ne griješi od nje pomoć, oprost i uputu tražimo. Jer koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da je sretan, smiren i upućen i vječno će u džennetu da uživa. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, do me nećeš naći ni pomagača, ni usrećivača, ni upućivača, ni iz džehennema nekog da ga izbavi. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga. I da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je dostavio od njega, dostavio od Allaha subhanahu ve ta'ala ono što mu je naredio, prenio teoretski i praktično pokazao i primijenio i dokaz protiv svih ljudi i džina do sudnjeg dana uspostavio, pa je neka je Allahu salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana, moleći Allah da nas učini od njih. A zatim nastavljamo sa komentarom Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i sobina koja je šeheh, šeheh u islam rahimahullahu, spomenuo i naveo kao primjer ova si ti šta sve Ehli Sunnet potvrđuje i ne pominjem sebe i vas da su ovo od najbitnijih informacija koje čovjek može da Allahovom voljom i pomoći nauči i sazna kaže wa qawluhu wa huwa al-alim hakim wa huwa al-hakim khabir to smo prošli put radili zbog riječi Hakim. A zatim kaže ja'lamu ma yalju fi al ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha. da šejh dalje sa, sa citiranjem ajeta koji govori Allahu subhanahu wa ta'ala znanje nakon što smo radili ono i naučili nešto o Allahu subhanahu wa ta'ala sve obuhvatnosti odnosno na stvorenja koja je stvorio o njegovom životu, o njegovoj mudrosti, o njegovoj o njegovom preciznom znanju i poznavanju detalja. Čovjek iskren vjernik ako priđe ovim stvarima onako kako im treba prići, ako se zamisli nemoguće je da mu to ima ne poveća. Nemoguće je da sutra dan bude isti ko prije toga. Makar slušao stvari koje već zna. Samo slušaš o Allahu subhanahu wa ta'ala i to o njemu od njega. Njegove ajete koje govore o njegovim osobinama. I razmisliš i da ti neko ovako na predavanju malo još to približi, pojasni, koji primjer navede. Nemoguće je da ti iman ne poraste. I ukoliko se to desi, čovjek treba da plače, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se to ne desi, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga uputi na pravi put, da oživi njegovo srce. Fitra ljudska teži, žudi za svojim gospodarom. Insan žudi da upozna i spozna. Najveći užitak u džennetu je gledanje Allahu subhanahu wa ta'ala lice. Stvoreni smo da mu se približavamo kako bi mu vječno bili blizu njegov, njegovom džennetu. Da mu se približavamo onim što je on propisao, što od nas traži da radimo i ne ostavimo. Čovjek se obraduje kad spozna nešto više o svom gospodaru. I zato je vjera sunetlija čvršća, jača, stabilnija od vjere svi drugi sektaša. Pogotovo oni koji su pogrešili po pitanju esma u sifat Allahovi imena i osobina. To ne dijeli u svaku, na prvi pogled ili vanštinom u svakoj situaciji ali gledajući historiju onih koji su bili vođe raznih sekti, vidjet da su bili, pošto smo sad pred izbore, možemo koristiti termin poznan svima preletači. Ne može onda se ustabili. Jer ne zna šta je pravi put da traži. Pa se desi da čovjek koji izmišlja, izmišlja, izmišlja, pravi pametuje, raspravlja se sa onemom u svom vremenu, da ostavi sve 40 dana kipova Božja. I dan danas imamo ljudi koji su se bavili raznoraznim stvarima pa su na kraju sve ostavili. I kaže, došao sam do zaključka da svako ima svoj neki kućni islam, pa sam ja ostavio sve, ja imam svoj neki. Na ugubi. Onaj ko zna i upozna se sa islamom kojeg je Allah objavio, Ne može sebi dozvoliti da pomisli tako nešto, kamo li da se drzne još da on nešto svoje ima. Nego ti ne znaš pa lutaš i smiren nisi. Čovjek koji je tekfirio sve osim sebe i svog šeha, a glavna preokupacija su mu bili Bim Baz ibn Uthaymin, tražeći im kufrove svakog dana, pozna se s ovom najnovijom sektom ljudi koji kažu da nisu šije, a jesu šije. I prihvati njihovo, pa nakon što je godinama umjesto Allaha zikri ob Ibn Asa i Ibn Thaymina sa zikri u negativnom smislu Ebu Hureyru i Aishu radijallahu anhum. Zarađujući time sebi žehenne. Jer nije on svjestan s kim se u svom životu obhodi, s kim on radi, odnosi se, cijeli naš život, 24 sata dnevno, ti si u odnosu sa svom, svojim gospodarom. Stalno si vezan za njeg, mislio na njega ili ne? Umaći mu ne možeš od tebe stalno traži određene stvari. U svakom momentu te gleda. Zna sve šta misliš i šta činiš i šta namjeravaš. Stalno ti daje blagodati iskušenja. Stalno tebe traže sabor i šukur. I mnoge, mnoge druge stvari. Ti možeš sedmicu dana ili više zaboraviti na Allaha. Ja mogu ili da ti ibadet postane adet, samo radiš mehaničke neke stvari. Ali Allah nije zaboravio na tebe ni u jednom trenutku. I neće ti ostati dužan ako si dobro uradio. I naplatit će ti ako si ga zapostavio. I onaj ko zna Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove osobine i načine obhođenja gospodara sa stvorenjima, taj se drugačije obhodi prema Allahu i taj sebi neće dozvoliti da kaže što moj razum prihvata, ja tu Allahu potvrđujem, a što moj razum ne prihvata, ja tu Allahu negiram i odbacujem i tumačim i prepragnam, nego će vjerovati Allahu subhanahu wa ta'ala i to će mu vjerovanje povećati i ubjeđene i učvršćene povećati i stabilnim ga učiniti. I bit će postojan bit će vjernik. Allah subhanahu wa ta'ala je svom poslaniku sallallahu alaihi zem kao što je u sahihu da nam kaže da je privjer vjernika kao privjer stabilke koju vjetar, odnosno iskušenja nišu i savijaju lijevo ili desno. Dakle, na prvi pogled onom naukom djelu je nestabilan. snalazi se, koristi olakšice u šarijetu koje imaju, pogriješi, popusti, ali ne ustrajava na tome. Savijaju ga iskušenja, ali ga ne lomi. A primjer kafira, odnosno monafika, je primjer čvrstog drveta. To kaže, ne dođe Allah, pa ga ne islam kojim nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i iskušao. Izvorni islam. Islam objeđenje kojim je Muhammed sallallahu anehi ve sallame podučio svoje ashabe, koji je bio zanemaren stoljećima ili desetinama godina ovdje, pogotovo za u poznatom periodu. Allah dao tebi da saznaš, a mnogi oko tebe ne znaju to je blagodat najveća i to je iskušenje najveće. Na nama je kako ćemo da ponesemo to vreme onoliko dugo koliko nas Allah bude poživio. Ti možeš sebe opteretiti i ponijeti godinu i dvije i tri i onda sve i ono pohvalno čime si se opteretio i ono obavezno čime te Allah obavezuje baciti i reći ne mogu više ovako. Pa potpisati vječni džehennem. Ili dugi boravak u džehennemu, zavisi koliko i šta se desi. Ili možeš se na Allaha subhanahu wa ta'ala osloniti i u njegovo ime i tražeći njegovo zadovoljstvo truditi i nadu ne izgubit kad posustaš, nego se popravit i vadit i koristiti momente raspoloženja, motivacije, pa se više tad ugrabiti. A tako nas vjera uči. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, sedi du Pogodite, tačno. Uradi ispravno, sto posto. Ili bli, makar blizu tome. Ono što ne možeš uraditi sto posto, možeš se truditi da budeš što bliži na kraju kaže ostainu bil gadbati var ravahati o šeji mine dulđeti. Kaže, pomozite se, pa spominje prevenske periode, jutro, predvečer, nešto malo noći i tako dalje. Spominje vremenske periode kad su oni kad idu na putu, na put, kad budu na putu, koristili da više prijeću. Izbjegavajući žest, žestinu vrućine i tome slične stvari. Pa komentatori kažu, iskoristi vrijeme raspoloženja, slobodno vrijeme, iskoristi kad si motivisan, pa uradi više. A ne moji misli da ako si danas uradio puno hajera, da ćeš tako svaki dan raditi. Pa kad dođeš u period kad nisi motivisan, kad ne možeš, kad ti iman opadne, kad se obaveze nakupe, da odustaneš od svega zato što ne možeš da radiš onako kao što si radio da si bio. Nego iskoristi vrijeme kad možeš. Doće vakat kad ne možeš. Osabori kad ne možeš i čekaj priliku kad mogneš da uradiš ponovno više. Ne gubi nadu. Sve što radiš od hajera Allah će ti više struko isplatiti onim što nam je najljepše i najbitnije i kad nam bude najpotrebnije. To što su ljudi drznuli se da Allahovo znanje negiraju Allah. Ili da kažu Allah zna, ne zna. Ne Ili zna, ne zna znanje. Nego biće. Govori o apsolutnom gajbu. O onome koje ga je nijedno stvorenje nije vidjelo. Od živih biće. Kao da on sve u njemu poznaje. I prenosi nam stvari i dolazi nam sa stvarima koje, s kojima nije došao nijedan poslanik niti vjerovjesnik. I ne samo to koje se kose sa onim štime, što je Allah objavio u Koranu i poslani sa zem govori o hadisu. I čitav pokret nastane. I dan danas, nakon storeća, storeća što je prošlo, pojedinci ostaju. I tu stvar proturaju i u to vjeruju. Pa šeheh ovdje spominje četiri, jesmo dva već spominjali prije, četiri ajeta uzastopno koji govore o Allahovom subhanahu wa ta'ala znanju. Jer ehli sunnet vel džemaat vjeruje da Allah ima biće koje je savršeno i potpuno i stvorenje odvojeno i iznad svega uzdignuto i da je to biće opisano osobinama. I da je osobina jedno, a biće drugo. I to je i logično i šarijski ispravno. Kad kažemo insan inteligentan. Inteligencija je osobina. I ona postoji. Sigurno ovom svijetu ima inteligencija. Insan je biće. Haso, huso, bilo koji. I postoji haso koji nije inteligentan. I postoji inteligencija bez hase. I postoji inteligentni huso, na primjer. Pa je osobina jedno, a bit će drugo. S tim da osobine ne budu u zraku negdje. Nego je bit će opisano osobina. I Allah subhanahu wa ta'ala vidi i vidu, čuje sluhom, zna znanje i tako dalje i tako dalje. A ne vidi bićem, čuje s bićem, zna bićem i šta već su izmislili. I te stvari, žalostno je da musliman mora da pojašnjava i da veliki broj onih koji se pripisuju umetu, a bave se islamskim znanjem, ne prihvata to. Iako je jasno spomenuto u Koranu i sunetu. I na tome su bile prve generacije umeta. I nije bilo drugog mišljenja nekada. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za sebe, nakon što je spomenuo da je on onaj koji sve zna i neizmjerno mudar, o tome smo govorili prošli put, i da je on neizmjerno mudar i da detalje zna, kaže ja'nemu ma jeliđu fil ardi wa ma jahruđu minha wa ma jenzinu minas sema i wa ma ja'ruđu fiha. On zna sve što ulazi u zemlju i sve što izlazi iz nje i sve što silazi s nebesa i sve što se penje njima. Sve što ulazi u zemlju. Koliko sad na planeti našoj ima stvari koje ulaze u zemlju ili koje se nalaze u zemlji? Koliko isto momenta stvari izlazi iz zemlje? Negdje nešto niče, neko, nije nešto nešto vadi, negdje neki čovjek izlazi i tako da Vi, hajvan, Istovremeno u svakom momentu Allah zna koliko stvari. I Allah zna svaku od tih stvari i Allah gleda i vidi svaku od tih stvari istovremeno. I ono što sporo niče, i ono što neko vadi od ruda, i ono što izlazi samo po sebi, svojom voljom ili ga neško vadi i čupa, i tako dalje, i tako dalje. I sve što ulazi, svaka jedinka, živa ili neživa priroda, Sve što neko zapije, zatrpa, zakopa, ili samo ulazi u otvore, pukotine ili šta već, svaka kap kiše ili vode koju zemlja upije, i šta god zamisliš i sjetiš se od onoga što saista ulazi u zemlju, Allah kaže, ja ne mu ma, zna ono što, da je sve što ulazi i sve što izlazi iz nje. I sve što s neba silazi kiše, od raznoraznih drugi stvari, od meleka koji silaze, od Allahove kazne i svega što mi ne znamo. A to je puno više nego što znamo. Svaku tu jedinku u momentu kad silazi Allah zna. I sve što se penje i diže ka nebesima. Allah subhanahu wa ta'ala zna. Bilo se radi o našim riječima i dobrim dijelima. Jer Allah spominje da se nemo vraćaju dobre riječi i da ih dobra djela dižu. Naravno, diže se gore. To mi znamo i to ne sumnjamo. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da kad nešto odredi i propiše da u hiljadu godina to je 500 dola i 500 gore, melek siđe s tom odredbom, uradi što treba i vrati se. I Allah subhanahu wa ta'ala za svaku tu sitnicu, a ništa nije sitno i nebitno, jer bi Allah stvorio i upravlja i s razlogom i s mudrosti određeno stvorio. Allah zna, nadziri, modri, upravlja, kontroliši. Kaže na drugom mjestu, u drugom ajetu, وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْنَمُهَا إِلَّا هُ Allah kaže, kod njega su ključevi gajba. Pa predika spominje prije subjekta. A kad se to desi kod Arapa, znači samo. Samo kod njega su ključevi gajba. Mefatih je množina od niftah ili mefte. Od ključ, ključevi ili riznica riznice. A s obzirom da se radi o osnovama, temeljima, svega onoga što je nepoznato, dio Leme kaže i prevodi ovaj ajte, razumljiva, kod njega su ključevi, gajba ključ, ono što ključava, ono što kasnije proizilazi iz njega, to jest osnove, temelji, principi. Dio kaže odmah principi, osnove, dio kaže riznice gajba. Šta je gajba? Ono što je nepoznato. Ono što je skriveno. Ono što nije pred našim očima ili našim znanjem. Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da zna ključeve ili riznice ili principe ili osnove, temele nepoznatog. I sama ova konstrukcija rečenice ukazuje da samo on zna. Nakon toga potvrđuje i kaže la ya'lamuha illa hu. Ne zna to niko osim on. A šta su ključevi gajba? Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Lukman, kad kaže Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس gadan wa ma وما تدري bi بأي ardin tamut Allah subhanahu wa ta'ala zna kad će nastupiti smak svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ispušta gajth ili kišu koju naziva gajthom što znači pomoć, čupanje iz nevodi. Tako Allah naziva kišu. Jer je to od izvora života na zemlji. Kad kaže rizku kum fissama i vama tu'adun adun, vaša nafaka je na nebu i ono što vam se obećava, kažu kiša i džennet. Kaže Ibn Abbas, ne znam jedne na fakije na nebo osim kiše. A kad Allah spusti plodnu kišu, koja je gajt, a nije rekao samo kišu, jer nije svaka kiša gajt, nije svaka kiša plodna, nije svaka kiša pomoć. Kiša može biti i potop, kiša može da bude i jelova, da od nje nema ništa. Kaže, postani sam sve mu hadijskoj bliže, ima muslim, lejse ti sanetu, el la tumtiru, ولكن تسنة أن تمطر أو ينزل المطر ولا تنبت الأرض شيئا نية كاجة سوشة نية كاتاستروفة نية أسكولتسة كاد نيما كيشي nego je to kad silazi kiša, a zemlja ništa ne daje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je ispušta kišu. I bit će samo kad on hoće. I zna sve što je u matericama. I ne zna, kaže, niko šta će sutra uraditi, zaraditi. I ne zna niko u kojoj će zemlji umrijeti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem hadisu koji bliži imam Buhari u svom sahihu, ključevi ili riznice ili principi gajba su petero, ne zna ih osim Allah. Pa kaže Allah zna kad će kiša i ne zna to niko osim Allah. I Allah zna šta je u matericama i ne zna to niko osim Allah. I Allah zna i spominje ovih pet stvari koje sam spomenuo. Međutim, moramo znati da gaib, ono što je Allah, ono što Allah zna, dijeli se na ono što je za sebe zadržao i ono što je, što je nekoga podučio ili sve podučio. I ono što je znanje za sebe zadržao, samo to je gajb. Dok se ne desi. A ima stvari koje su, nikad se neće desiti. Allah zna, to je njegov. Pa nije gajb sve što je nepoznato. Nego je gajb budućnost i ono što je Allah sakrio u onom, onom procentu koliko je sakrio. Pa kaže Allah zna kad će smak svijeta. I to ne zna niko sem njega. I zato Džibril kad pita Muhammeda sallallahu a nehi veselim u hadijskom ljužam, ima muslim poznatom hadijsu Džibrila, obavestimo smaku svijeta, kaže memes unu anha bi a'nama mine sa'i. Onaj koji je upitani ne zna ništa više od onoga koji pita ga. Ne znam ni ja, ne znaš niti Džibrila, jako se najbolji manjak. I Allahu najbliži. Ne zna niko. Israfil Melek drži rog i naslonio je svoje usne na rog i načulio je svoje uši i čeka kad će mu se reći da puhne, pa će puhnuti. Ne zna nije on. Znači, neke stvari od ovih spomenuti Allah je djelimično pokazao ljudima, otkrio ili nekome ostvorenja, a osnovu toga zadržao. Pa je osnova gajba nije sve gajba. Za razliku smaka svijeta kojeg ne zna niko, dok se baš ne desi u momentu, ono što je u matericama ili nešto od onoga što je u matericama, ljudi mogu da znaju, to nije gajba. I zato imamo ljude koji su ili neuki, ili ovo u pitanje nisu istražili, pa kad mu se kaže da je neki musliman otišao ili da mu je doktor ili doktorica rekla ženi, a osnova bi trebalo da budu to doktorice, rekla ženi da je muško ili žensko, kaže gluho, bilo i čarova, neudu, bilo i tako da je šeitanluk, jer kaže Allah je u Kur'anu rekao, Allah ne laži. Allah u Kur'anu rekao što je rekao. A nije to isto ono što si ti shvatio i razumio. Allah zna šta je u materice. Prvo, ljekari ne mogu i neće nikad moći znati onog momenta kad se spoje dvije jajne ćelije, kad nastane prvi da, dan trudnoće, šta je, je li muško u žensko. Treba vremena i bit će, moći će se još ranije saznati nego što se sad trenutno znao. Ali ima jedan rok kad se prije toga ne zna. Jer ni melek koji je za to zadužen ne zna. Pa Allah ga pošale i on pita gospodara svjetova muško ili žensko, pa Allah kaže muško ili žensko. Pa bude muško ili žensko. I od tog momenta se može znati. I to je prije nego se trenutno može dokučiti. Kad malo bolji aparati budu moće se još malo. Ali ima granice. A prije toga ne zna niko. Međutim, Allah kaže, ja'lemu ma fil arham, zna ono što je u matericama. Je li to u matericama samo djece? Da prvo ti to nam Pa da tekfiriš ili upozoravaš ljude, ko sam lično doživio, da mi čovjek ders upo dersa održa, kad sam rekao da se može znati. Prekide mi pet minuta, mi desi citira ajete koji su dokaz protiv njega ne nezanimljeni da mi odrsi kako je Allah rekao jedno, a ja govorim drugo. I zna se koga treba slušati tako situaciji, normalno Allah. Ako se to razumije. Allah subhanahu wa ta'ala kaže zna šta je u matericama. Allah zna za tu matericu i tijelo njeno koliko će da živi. Zna da li će da bude plodna ili neplodna. Prije nego je stvorio zna kad će žena da postane spolno zrela, kad će prvi put hajz da dobije. Zna koliko će da traje. Zna koliko će puta hajz da dobije. Zna da li će rađati ili neće. Zna koliko će roditi. Zna koliko će od toga živjeti, a koliko umrijeti. Zna šta će s njima kasnije biti. Zna koliko je među njima muško, koliko žensko ženski. Zna koliko će biti eventualni bolesti, cista i drugih stvari. Zna koliko će biti pobačaj, da li će ih uopšte biti. I sve ostalo što je vezano za materiju. I to niko ne zna se malo. A to samo, je li muško ili žensko, kao što mnogi misle, to je jedan sitni detalj koji je gajb, niko koliko to samo Allah zna. A onog momenta kad Allah kaže meleku, muško ili žensko, to više nije gajb. Je to zna Allah i zna melek. I nakon toga će moći ljudi da saznaju. I uopšte se ne odnosi na ovaj. Ovaj ajet na Što su neki svata. Kaže, junezilu gajth. Spušta gajth. Pomoć. Od toga je i humanitarna pomoć. Pomoć u nevoli. Kišu. I Allah zna kada će kiša da padne, ne zna niko sem Allah. I zato kad brat musliman kaže najavljivali su kišu, opet ga neuki musliman napadne. I kaže gluho bilo i čeravo i srante bilo i tako dalje i boj se Allaha i nije se to. Što prati vremensku prognozu. A isti taj musliman kad radi nešto vani i kad iznad, neba, kad iznad sebe na nebu ili iznad brda obližnjeg vidi guste crne oblake kje kaže požuri sad će kiša. A još kiša nije pala. A mi znamo da imaju letni pljuskovi koji ti pored avlije prođu pa put skvasi a tebe u avliju ne padne. A A on i kad ga pitaš kako znaš, kao jedno vidi se. Pa vidio je neko prije tebe malo dalje. Iste te guste crne kišne oblake ali kak su veći I vi na kojem se bržno, brzinom kreću i pretpostavio da će tu da padnu. I zato se zove prognoza, nije tvrdnja. Jer može, mogu da se ispadaju ranije ili da prijeđu pa padnu kasnije ili da ih vjetar odnese na drugu neku stranu. I nema nikakvo, nikakve smetnje da insan se ravna prema tome i da očekuje mogućnost kiše. A Allah je taj koji zna tačno u kojoj sekundi će da padne koliko kapi gdje će te kapi da odu, koje su od njih plodne, koje neplodne, šta će od toga zemlja da upije, i tako dalje, i tako dalje. Niko ne zna šta će sutra zaraditi ili raditi. Kesp je zarada, kao produkt rada. Kaže, čovjek znam ja, planirao sam to, to i to, svaki dan tako radi. Sve do jednog. To mu je odgovor. Ne znaš. Hoćeš živ se probuditi. A kamo li hoćeš ti uspjeti sve to završiti ili će te nešto spriječiti. Nego planiraš, a planiranje znanje nije isto. Ne zna niko kaže u kojoj zemlji će umrijeti. Hoće to biti muslimanska ili nemuslimanska zemlja. Hoće li to biti njegova domovina ili neka hladna, daleka tuđina hoće li to biti onda kad je umbriđen da mu smrt dolazi pa onda kaže Allah mi produžio život nešto ga spaslo kaže ko što slušamo onaj jezicima naukih ljudi Allah ga spasio mi nije suđeno ili će to biti kad se najmanje nada i tako dalje i tako dalje To su osnove gajba. I Allah subhanahu wa ta'ala sve to zna. I onaj ko tvrdi da zna nešto od gajba, taj je po koncenzusu nevjernik onog momenta kad to ustvrdi. <coughs> Nije opravdan znanjem, neznanjem, treba ne treba, treba ga upozoriti, treba ga islam pozvati. Ali to je jedan od glavešina kufra, od vođata ta gota. I onaj ko glumi da je vidovit i time vara ljude da bi im pare uzeo, taj nevjernik, jako samo to ne, što govori ne vjeruje, jer priziva da gajb zna. Ko glumi da sihre pravi pa kopirao nekakve arapske tamo tekstove i potura ljudima na osnovu priča koje je čuo drugima, taj nije kafir što je sihrbaz, nego zato što tvrdi da gajb zna. A pa često to ide za jednu paketu, na primjer. Jer ne radi sihr, laži. Ali ovamo, predviđa i govori. Kaže, nemoj džaba, nema otjec, cure, ništa, to ćete vi batala. Ili nešto drugo u budućnosti kaže. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, وَيَعْنَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Zna on šta je sve na kopnu i u moru. Ono što je na kopnu je mnogobrojno. Kaže, ma, fil berdi wal bahar. Sve što je na kopnu. I sve što je u moru. A kažu naučnici da ono što je u moru je tri puta veće od onoga što je na kopnu. I prostorno, i brojnosti, i raznovrsnosti. I Allah subhanahu wa ta'ala svaku biljku, svaki kamen, svaku prašku, svakog insana, velikog ili malog, svakog hajvana, ovog ili onog, zna gleda, motri, nadziri, stvorio ga sa razlogom, obskrbljuje i tako dalje, tako dalje. I također sve ono što je umorom od istraženih i neistraženih, poznati ili nepoznati stvari. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْنَمُهَا I ni list ne opadne, a da ga Allah ne zna. A da Allah za njega ne zna. I ne samo to, nego je on dao da otpadne. Došao mu ađal. Završeno. I on je taj koji zna šta će biti s njega nakon što otpadne. Da li će da istruhne, ili se pokupne da bude, ili će neko da se okoristi, pojede ga. On, I tako da. Koliko listova, pogotovo na jesen otpadne. Nijedan jedini list, bilo da je sam pao što mi kažemo, to je svjetro ili ga je neko otkinuo u oba slučaja Allah subhanahu wa ta'ala to zna. On je stvorio jedan ziri i on ima svoju svrhu da Ima svoj rok trajanja i došao mu ađel, ko što će meni i tebi doći ađel. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ I nema, kaže, ni jednog zrneta u tami zemlje, u utrobi zemlje, a da Allah za njeg ne zna. I nema ništa vlažno i ništa suho. Ništa suho i ništa sirovo. A da Allah za to ne zna. Živo ili ne živo. Od žive, suho ili sirovo. Sve, sve, sve, sve, sve. Ali ovdje nije spojente samo sjeti se da Allah zna sve. Nego pokušati zamisliti da Allah zna svaku tu jedinku tih stvari. I da je to, jer smo već govorili o mudrosti, da je to s razlogom stvoreno. Da to ima svoju svrhu. Pogledaš ovako iz daleka jednu planinu, ili manje brdo svejedno je, i vidiš drveće, vidiš kamenje, vidiš sve što. Odeš, zumiraš, do samo jednog drveta. Pogledaš na njemu svjetove. Ispod njega svijeta. I Allah subhanahu wa ta'ala sve to. Vidiš dole se ili bore, ili obskrbu traže, ili nešto drugo rade, insekti raznorazni. I Allah je taj koji će da pomogne jednog, odmogne drugog. I Allah zna što se bore i s razlogom je to, je već je to zapisano prije. I zna kako će to da završi. I zna ako nekom tu nekome bude zulum učinio, će sudnjem danu da mu se naplati. Kao što je došlo u hadisu, da će, znači, jedna šukava životinja, ovca, uzeti svoje pravo od one rogate koja je, ju bola na ovom svijetu. Illa fi kitabim mubin, sve to kaže u jasnoj knjizi pobrajano. To kaže da Allah zna i da ne zna niko sem njega. I onda nabraja neke primjere svog znanja. I nakon toga kaže da je to sve u knjizi. A da bi neko zapisao mora znati. Sada zapiše što je ponovno dokaz za Allahovo znanje. I da je ta knjiga jasna, što znači da je u njoj jasno pobrojano. Instan kad nešto planira, nekakve planove, ne razumije se u to, ono okvirno to nešto napiše, hoću to, to, to, ali ne napiše kako, zato što ne zna. U Knavuhil Mahfudu je sve u detalje zapisano, jer Allah sve u detalje zna. Jasno zapisano i ta knjiga je ona koja je mu bin, to jest pokazuje, pojašnjava, Jer ono što se dešava, dešava se upravo onako kako je zapisano. Pa kad se desi, kad nešto Allah stvori od dešavanja, onda se to pokazalo ono što je upisano. U sljedećem ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ Kaže, ne zanese nijedna žena ili ženka, ovdje je ženski rod spomenut, unfa, وَلَا تَضَعُ niti rodi osim sa njegovim znanjem, osim da on to zna. Pa je on taj koji je propisao i kad će začet i kad će roditi. I ovo je jedan od detalja onoga što, što Allah zna u matericama. Jer je kad doktor vidi da je muško ili žensko, ne zna hoće se roditi u sedmom, osmom ili devetom mjesecu, na primjer. Allah zna. I kad bude začeto, Allah zna odma jer je to naredio, propisao. I kad se se tačno ukoliko sati, minuta i sekundi je rodit, Allah Kaže, nakon što je spomenuo određene propise i obavijesti, kaže li ta'nemu enna Allahe ana kulli še'in qadir wa enna Allahe kad ahata bi kulli še'in ilma. U ajetu koji počinje sa obavješću da je Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa seb'a semavatin wa minal ardi mithlehunne. Stvorio sedam nebesa isto toliko zemalja. Je tenezzanom emru bejnehunne. Allahova odredba i naredba kaže silazi između njih. To je silazi sa neba na zemlju. Jasno spomenuto da silazi. Spomenuje nebesa pa zemlju i kaže silazi između toga dvoga. Le ta'lemu da vi znate. I ovo je od dokaza da Allah stvara sa razlozima i mudrostima. Jedan od razloga je da znate. Enna Allaha ala kulli še'in qadir. Da Allah sve može. Da je na svim moćan. Wa enna Allaha kad ehata bi kulli še'in ilma. I da je Allah sve obuhvatio svojim znanjem. Na drugom mjestu spominje da meleci dove Allahu subhanahu wa ta'ala između ostalo kažu Rabbena vasi'te kulla še'in rahmeten wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabe'u sabirek. Gospodaru, ti si sve obuhvatio svojom milošću i svojim znanjem, pa oprosti onim koji se pokajali krenuli tvojim putem. I tvoj put slijedi. Obuhvatio si sve znanjem i milošću. Da znate da Allah sve može i da svojim znanjem obuhvata sve. Insan kad sluša Allahovom znanju, prvo treba da se preispita. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ja'lemu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur kao što kaže na jednom mjestu. Zna ono što pogledi krišom gledaju, što insan ispod oka vidi i sve što prsa kriju. Da se čovjek zapita i preispita gdje ide. Doći će dan, kao što Allah kaže u suri Fajr, kad je čovjek, će, čovjek povikati ja lejti i kademtu ni hajati. Kad sam se Bog dom za svoj život pripremio, doslovno prevedeno hajati, o, moj život. Tamo stoji ovaj život. Jer moj i tvoj život je ahiretski život. Allahu poslani sallallahu aleyhi ve sallam je govori Allahuma na ajše ila ajše na ahire. Allahu moj, nema života do ahiretskog života. Tamo je život. Ovo je put. Putovanje. Kun fi dunja ke enike gariba u adil bude na dunjalu kao, kao, kao da se stranac ili onaj putnik namjerni, prolaziš samo. Prolaznik i ništa više. Pa se toliko je pripremaj koliko treba za put. Ali ponesi na destinaciju ono što treba, zbog čega ideš. A idemo da vječno živimo. Da u džennetu uživamo. Pa je na nama da za džennet radimo a od džehennema bježimo i klonimo se. Fa firru ila Allah, bježite Allahu, Allah nas poziva. Ostavi što ne valja. Protiv tebe i protiv mene je ono što radimo neispravni stvari. Pokajemo se prije nego je kasno. Preispitajmo se, Allah zna. Svaki dan svojim gresima provociramo gospodara sve moguće. Šta ako nam se osveti? šta ona, ako nam srca ukruti zbog toga? Šta ako nam naša srca usmrti nakon što ih istinom i uputom oživio? Šta ako sutra istinu budemo vidjeli kao zabludu i ponosili se time kako smo skontali da je ovo bila zabluda, ovo što Allah u Kur'anu i sunnetu govori i poslani sam znam. Preispitajmo se, kontrolišimo se, Možemo kako hoćemo, ali nećemo dokle hoćemo. Allah sve zna. Svako dobro koje smo uradili i davno zaboravili. I ne nadamo se od njega nikakvog hajda jer da ga nemamo u vidu, mislima nikako, ne pamtimo, zaboravili. Allah nije zaboravio, neće ti dužan ostati. Više struko će ti vratiti. Žestoko ćemo se obradovati. Također svaki grije, prijestup, davno učinjen, zaboravljen. Ne strahujemo zbog njega. Ne sjećamo se. Kao da ne znamo za njega. Ja smo zaboravili, Allah nije zaboravio. Na nama je da se pokajemo, promijenimo, povratimo, popravimo. Nama je, nama je da se Allahu subhanahu wa ta'ala obratimo. Da se njemu prepustimo u potpunosti, ne nego oslonimo kad dovimo da znamo da nas je čuo, završeno, on zna šta će s tom dovom i šta god uradi je hajrije. Smiri se, čim te nadahnu da doviš, smiri se, čuo te je, doći će nešto. I nastavi doviti jer Allah voli da se moli. Ali osjeti smiraj, čim te nadahnu da, ga, da od tražiš. Da znaš da Allah zna sve i šta valja za nas i šta ne valja. Pa ako nam nešto spriječi, nije to dobro za nas, miri se. Ako ti nešto da, pa ti oduzme, hajr je bio da te iskuša time i hajr je što si izgubio tu stvar. Šućuraj na dobro, saburaj na iskušenju, trudimo se da uradimo što više dobra, bježimo od zla, kontrolisimo se dok nije kasno, jer jednog dana će biti kasno sigurno. Zato će čovjek reći, rabber džija, Gospodaru, vrati me. Le anni amenu salihan fi fima terekt. Da uradim kako dobro onome što sam propustio. Kella. Ne. Innaha kelimetun huve qailuha. To je samo riječ koja će govoriti. Nema to koristi. Završeno kaže gospodar svijeta. Pa molim Allaha uzvišenog da svjesni njegovog nazora budemo i da dok živimo stalno sve više i više dobro činimo a kad preselimo da smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما